amahoro mwese nshuti nanyu bakunzi mubandanya mukurikira ibiganiro bya radiyo y'isanganiro kaze muri kino kiganiro agashyitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'imico n'imigenzo by'u Burundi agashyitsi cuno munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'imiziro yamye iranga abarundi aho hambere reka mbere n'ubu usanga hamwe hamwe cyangwa imbere hatari hake igikoreshwa umutumire si uwundi ni twagira yezu firijanse asanzwe ariko arakurikira gukurikirana ibyigwa by'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi kuri mikoro ni jewe Jerome Hakizimana eh, ndaramukije abakunzi b'ikiganiro agashyitsi ndaramukije abakunzi b'isamiriza isanganiro eh, ndaramukije wowe wese ariko aratwumviriza hariho imiziro yamyiranga abarundi aho hambere uno munsi mu kiganiro agashitsi twifuje ko abakurikira kino kiganiro bashobora gutahura iyi tari mike uwo tubwira imwe muri yo egome nk'uko mubivuze eh, aho hambere hariho imiziro nziririzwa ku barundi eh, hari imiziro bivanye eh, n'ubutandukane bw'abantu ko bari hariho imiziro ku bakobwa bari butinyanka hariho imiziro ku bagore bibungenze cyangwa n'abagore eh, bintabyara no mu miryango naho nyine haraba imiziro nk'umwishwa na inarume umuhungu na nyina umukobwa na se umukwe na inabukwe umukazana na sebukwe nabo bakagira imiziro hagati yabo eh, rero nk'ubu nk'akarorero eh, mvuze nko ku mugore afise inda umugore afise inda yari afise eh, imiziro nziririzwa kuri we nk'akarorero carazira ko umugore afise inda araba umuhungu waboze kuko bace bavuga bati iyo umugore afise inda arabye umuhungu waboze umwana yoca amuborera mu nda carazira ko kandi aca hambavu ah, y'icari kirimo amagi kuko ngo irigi rimenetse eh, inda afise yoca ikoroka carazira kandi ko eh, ajabuka canke aca mu mwonga kubera ko habayo ibihume ngo umwana yohava aba ikiburabwenge akaba ikigugu eh, ibyo byose rero cyari kizira ko mukenyezi yibungenza rero n'umugore atabyaye nawe nyine eh, yari afise imiziro nk'akarorero cyarazira yuko ajya gusoroma imisoma kuyiyogira itarama imyungu kubera yuko atahetse ngo abyare iryo yoga naryo ntiryo kwama kw'imyungu kandi cyarazira yuko umugore atabyaye aca mu murima w'ibigori bitaraheka kuko aciye mu murima w'ibigori bitaraheka nawe atahetse ibyo bigori ntibyo bigihetse tuvuze naho nko ku mukobwa ari ibutinyanka nawe nyine yari afise imiziro nziririzwa umukobwa ari butinyanka ntiyatera inzuzi kuko nta myungu myiza yo kwama hamye umwungu washobora kubera yuko nawe ari butinyanka kandi cyarazira yuko yegera iyo giri irimo imyungu Eh, kubera iyo isanzwe yaramye nayo nyine yoheza igaca ibora hariho rero n'indi miziro ku muhungu icarazira yuko umuhungu abwira se yuko ashaka umugore ashaka kuba ugwiwe yakoresha ibimenyetso umwishwa arazira e, umuntu yarashobora kurahira umwishwa n'imbere y'abashinga ntahe iyo ndahiro yari yemewe cyane rero umwishwa inarume cyarazire ko ashobora no kumuterura atamuhaye nk'akantu amugabiye akamuha nk'ikintu cy'ingabire kugira ngo ashobore kumuterura kuko aramutse amuteruye cyangwa akamukora ko atakintu yamuhaye inarume yaca agugumwa akaguma ajugumira mu maboko ibyo nabyo bigaca bigira ingaruka mbi nk'iyo bamuhaye eh, nko gusuka nk'inzoga ayisukira abagabo ntiyashobora gutumbereza mu rubaya kugira ngo asuke inzoga neza ibyo byose urumva yuko byaca biheza bikamukura mu bagabo ari naho rero havuye n'indahira ngo umwishwarazira. kuko ba inarume ataco batanga inarume w'umuntu bafata yuko atakimuva atakimuvako atacashobora guha eh, umwishwa bafata yuko aramutse yinjiye mu nzu y'umwishwa atamatungo azoyitaha kandi yuko atana atanurubyaro ruzoyitaha kuko murazi hariho n'ahavuye eh, ijambo canke umwibutso abantu benshi bakavuga bati natashe nk'uvuye kuragirira inarume iyo waragiriye nyokorome nta kintu wahakura wagenda imbokoboko ata kintu utwaye nta kintu waronka ni nayo mpamvu rero baca bavuga bati umwishwarazira kuko arahuma na inarume w'umuntu nawe nyine arahuma yinjiye mu nzu byaca bisigura yuko iyo nzu ata amatungo azota muri iyo nzu Hari ikindi rero cazira hagati y'umukwe na inabukwe umukwe carazira yuko asangira na inabukwe ari ugusangira ibyo kurya gusangira inzoga gusangira itabi ingo hava aca amusigariza rero iyo umukwe asigarije inabukwe eh, uwo inabukwe akajya ibyasigajwe n'umukwe wiwe bavuga ko acaba umubwigiri amaze kuba umubwigiri rero urumva yuko byoca bimwambika ibara mu bantu cyarazira rero yuko bashobora gusangira ku kwanka yuko ashobora kumusigariza iyo rero abaye umubwigiri ni hamwe atazoba acicara mu bantu kuko ahari bishitse akabwigiza kubera yuko yasigarijwe n'umukwe rumva yuko byaca bimukura umutamana bikamukura iteka bikazotuma adashobora kuza arashika aho abandi bantu bari kubwigiza ku batabizi wabasigurira ko ari iki kubwigiza ku batabizi biragaragara nko ku muntu aba yariye byinshi canke agwaye mu nda ukuntu ashobora guhema kugira ngo yitezurire ku mukazana na sebukwe umukazana na sebukwe nabo nyene bari bafise ikizira umukazana na sebukwe nabo bari bafise ikizira harimo ikizira kuko eh, icyo kizira iyo barinze bakirenga ko byaca bigaragaza iyindi shusho shusho y'uko uwo mukazana atakira umukazana hagati yawe na eh, sebukwe byaca byerekana yuko nk'umukazana yoba yaramaze kwikazanura bikerekana neza na neza yuko sebukwe yoba atera into nk'akarorero umukazana ntiyashobora kwicarana na sebukwe ngo bayage ntibyashoboka barinze rero bicarana cyangwa ugasanga bariko barasangira ahari sebukwe w'umuntu umukazana ntiyashobora kuhegera batari kumwe n'umugabo wiwe cyangwa inabukwe nawe nyine ahari ariko ari babiri ukabona bari mu kanyuwababo bariko barayaga ari babiri byaca bitanga iyindi nsiguro muri make byarashobora kwerekana yuko uwo mukazana yubatse ingo zibiri hariho n'ibindi bijyanye kumbure no kwinjira inzu y'uyu n'uriya uh, mwavuze inarume yinjira mu nzu y'umwishwa ibindi bijyanye no kwinjira mu nzu z'uyu n'uriya kizira n'ibi se w'umuhungu carazira yuko ashobora kwinjira mu nzu y'umukazana sebukwe ayinjiramwo carazira cyane kuko banka yuko aramutse yinjiye mu nzu y'umukazana hashobora kuba imimenyerano hagati yawe n'uwo mukazana bikazotuma byamukamwo iyo mimenyerano yamukamwo uh, kwa gutera intobo bikazoheza bikazotera imvururu hagati y'abana bazobyagwa n'uwo munarugo mu gihe bamwe ari abo kwa sebukwe abandi ari uwo muhungu w'isi kuri wowe wowe udufatiye hagati nkwibutse ko turi mu kiganiro gashitsi kuri radiyo isanganiro tukaba turi ko turavuga ku bijyanye n'imiziro y'aho hambere nibyo uratubwiye twagira yezu firijanse ibijyanye n'iyo miziro none mbega eh, gushika ubu hariho imiziro muri iyo mudondaguye twavuga tuti iracakoreshwa cyangwa iracakurikizwa eh, hariho imiziro imwe imwe ibandanya hariho n'imiziro itagifise agaciro kanini hari nk'imiziro yagaragaye yuko yoba ari nk'iyo kugufiriza nk'abantu bamwe bamwe eh, hariho rero n'imiziro ubu ikibandanya kuri bamwe kumbure eh, nk'umuziro wo gusangira na nyokobukwe uwo muziro n'ukuri gushyikura munsi hariho ahantu henshi bakiwugendera n'undi muziro hagati y'umwishwa na na inarume uwundi muziro rero nawo nyine kandi n'ubu eh, twavuga yuko hakibumbatiye imico y'ikirundi usanga bidasa cyane kuko nko mu bisagara barakurikiza ibintu byo mu kizungu bavuga yuko ari kizungu ugasanga eh, no ku manza zimwe zimwe hariho abazitabira kandi mu mico y'ikirundi atari byiza nk'ubu kuraraba nko ku manza cyarazira yuko batwikurura umukobwa atarajyamana n'umugabo kuko ikizira nicyo igihugu cari cubakiyeko nicyo imico yari yubakiyeko kugira ngo habe urutonde mu kibano habe indinganizo nziza eh, habe ikintu ababaye mu mibano kanaka bubakirako kugira ngo bashobore kugira urutonde rwiza bashobore gutanga indero mu gwaruka n'indero hagati y'abantu n'abandi kuko nk'akarorero ntushobora kuguha eh, hariho nk'ikizira ku bana cy'uko kizira y'uko bica eh, ibikoko bimwe bimwe ugasanga umwana bamubariye bati kirazira kwica umuserebanyi kuko nyoko wawe acacika amabere ibyo byose byaca bituma umwana akura afise icyo atinya kuko amaze kurendegera arica udukoko utu na turiya bizohava bituma n'umuntu atazomwubaha kuko bizomukuramo ikinya bitume n'umuntu yoshobora kumucumita ikindi nacyo novuga eh, nko ku kijyanye no kwinjira mu nzu y'umukazana badashyizeho kirazira bakabireka uko umuntu yinjira mu nzu y'umukazana uko bisanzwe atangorane ni bimwe bica bibyara za ngorane z'uko cyangwa ka kamenyero k'uko umugabo azimenyera cyangwa akamenyerana n'umukazana wiwe bikazotuma haba haba kwagushinga icumu ibyo nabyo rero urumva yuko bizoca bigaragara yuko nuko kandi namwe sinorangiza ntabashimiye mwari mugiteza abiri Jerome Hakizimana narinda kiremesheje ndabike banure isango ku wundi munsi nk'aya mango nagahindukira agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi